Hello comics people! Ako si Mel Kasipit and welcome to Indie Comics Podcast. Yan, to follow na yung mga ibang IKP medyo busy pa, busy. Ayun, so kasama ko ngayon si Doc Carlo Jose San Juan ng Carlos Comics. Welcome Doc. Hello, pag- salamat. mm pag-uusapan <laughs> namin yung uh, current na trending Netflix show na One Piece live action. Yan. So bago ang lahat, Doc, i-share muna natin tong live link uh, from the Indie Comics podcast page para maraming makanood. So habang nagsishare kami ni Doc Carlo ng link ng live, uh, re-remind ko lang yung mga IK peeps natin na meron kaming YouTube channel. Nandun lahat ng mga previous episode, mga previous live, mga previous anything ng IKP. Uh, ah, paminsan-minsan ina-update ko yung sa Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Pero yan, magkakaroon din ng mga episode doon pero antayin nyo lang. Yung YouTube talaga yung ano, yung updated. Ayan. So meron na tayong nanonood si Marco OG, kamusta? Ayan. Okay naman kami ka Marco OG. Ayan. Um, ayun Doc. So ikaw kamusta ka Doc? Bago tayo magkwentuhan about One Piece, kamustahin muna kita about <laughs> yung trip mo sa Davao. Musta yung Davao ah, trip yeah. mo? Okay siya, masaya, masaya yung trip. Um actually medyo surprised ako na ganun kaganda yung yung uh, yung event. Uh mm-hmm. sa hindi nakakaalam, uh, sumali ako sa uh, Philippine Book Festival sa Davao. Nagkaroon mm-hmm. ng similar event sa Manila pero hindi ako sumali doon uh, due to schedule uh, problems. Pero um oh, not problems, conflict. <laughs> pero uh doon sa Davao na nakasama ako at uh, masaya siya. Game na game yung mga tao sa event. Uh, do- mm-hmm. Doon ako medyo natuwa. And then, um, uh, lahat, lahat Naso- ng Kalos box na dala ko, uh, nabenta lahat. So, yeah, ba- balita ko nga eh, na nabenta lahat ng mga Kalos box mo eh. So, yeah. ano Doc, <laughs> babalik ka pa ba next year? Kasi gusto ko rin pumunta doon sa ano, eh, next year eh. Oh, um, oh definitely. Uh, th- basta okay yung date, basta opening date for me. Uh, game, mm-hmm. game, game ako sa Davao. Uh, gusto ko rin sana sa Cebu. Um, kailan nga ba yun? Sa November, di ba? Mm-hmm. Uh, pero yeah, di, di, di rin ako makapunta unfortunately due to scheduling problems. Um, sa Cebu. So yung, yeah, next time. Yeah, i-share ko yung ano, yung picture mo sa ano. Yikes. Google Chrome tab. Hindi, ito lang, ito lang, ito lang naman. Yan, ito yung booth ni Doc Carlo nung Philippine Awa. Book Festival. <laughs> yun, yun, yun, yung tapos na wala, wala nang wala nang laman, laman yung Wala nang wala nang libro kasi sold out eh, di ba? <laughs> Pero, Pero masaya, yung, ano, oh, ano, oh, maganda yung rin yung pwesto yung, namin. Oh. mm Yung sa ano actually sa uh, yung event sa World Trade Center. Grabe din yung ano doon tao. Hindi siya crowded. Puro mm. comics. Siyempre, actually book crowd siya. Puro yeah, books crowd, yung pinunta uh, nila doon. So yun. Hindi hindi Natuwa siya nga sila na may comics, 'di ba? Uh, they were mm-hmm. expecting mm-hmm. books talaga. And well, yeah. other forms of books. Hindi nila expect na may comics din pala. So yeah. nat- natawa, natawa naman sila. Mm-hmm. Ano yung ano ano yung mga sinasabi nila sa iyo doc about your comics, yung feedback nila in general. So kasi very common na yung feedback na ay may comics pala. So ano yung reaction mo doon? Ano yung sinasabi mo doon na sa ganung klase na ano? Um, nat- natutuwa sila kasi iba yung ano, iba yung comics ko. It's a it's a different type of genre, I mm. guess. Mm-hmm. May so may sarili din siyang niche. So uh, as usual, yung yung yung background ko dun sa booth, na- nakaka-attract ng mga nagtatrabaho sa healthcare. So uh, yun medyo konti na rin yung books dyan <laughs> sa picture eh. <laughs> Pero ito may at least meron pa. <laughs> oh, may, yung yung uh, yung Braving Life na book tatlo na lang. Oh. uh but then uh, um minsan pag may nakita na akong naka-scrubs, malayo mm-hmm. pa lang tas uh, medyo palapit na siya, parang ah bibili na siguro. Eh. na, ginamit mo ba yung ano mo doc, yung yung trademark mong uh, scrub suit? kapag ano Yes, oh, oh, yung Saturday, Saturday naka scrubs ako. So Uh-oh. um para kita ng lahat na uh, nasa nasa healthcare profession din din ako. Oo. mm Ayun. Um, okay, so sa mga ano, konting segue lang. So Philippine Comics, Philippine Book Festival yung pinag-uusapan namin ni Doc Carlo. Na sobrang, and then, sobrang ano. doon sa parang um, magenta na background kung saan si Dr. Rian tsaka si Cal Doc. Uh, mm-hmm. Sa mm. ilalim na nandun yung logo ng SKP. Di, hindi kita kita sa sa photo na to unfortunately. Oh, oh. Pero uh, nakaka-attract din yan ng attention. May mga nagtatanong kung ano yung SKP. So mm-hmm. I mm. talk about SKP din. So eh, I was there on behalf of SKP also. Ayun. Ayun. Samahang kartonista ng Pilipinas yung ah, SKP. Yes, uh, um, yun, actually maraming nagpa-drawing sa amin eh nung sa ano, yung sa World Trade Center. Uh, Oo, oh, pero Nag- unfortunately, ka ba dyan, Doc? yung ano yung, yung problem ko diyan um dahil nag Cebu Pacific flight ako, yung weight limit niya is only 20 kilograms per bag. Mm-hmm. So di ako nakapagdala talaga ng mga pang-drawing. So di uh, meron lang uh, isang long time fan from Davao na uh, si, si Rick Robin. Um, mm-hmm. Na-meet may dala siyang, ano? uh, may, may dala siyang gamit. So siya yung nagpa sa kanya sa kanya lang ako nagpa <laughs> na, nakapag uh, nakapag-sketch. Mm, ayos. Uh, Ayun. Pero at least good good news na ano maraming comics readers sa Davao. So noted. Yeah, yeah, Oh, oh. I I recommend it for uh, for our colleagues. Ayun, naka-scrubs ako diyan. Ah. <laughs> si Kajo. oo nga, oo nga. Si Kajo. Mm. Taga Davao uh, 'yan eh. Yeah, oo. Oh, oh pa o comics, 'di ba? Ang ganda, may mga standy pa ng comics yeah, sa ano, ng 13. <laughs> ng 13. Eh. Oo. Tsaka may ano eh, may isang buong exhibit si Kajo dyan sa bandang likod diyan. Mm. Puro 13, 13 eh. eh, art. Ayun. Okay. Tapos ang di mo nakikita sa so, siguro sa kanan ng ng uh, ng photo na to, may ano, may nagbebenta ng coffee. So, ah, actually parang cafe yung dating diyan. Mm-hmm. Eh. Mm. Actually doon din sa ano, doon sa World Trade, yung ah, yung coffee sa pinakadulo, doon ako bumibili. Nice, Tapos, nice. Uh, actually dok sayang, 'di ba mahilig ka sa kape? Yung kasabay oh, na ano, yung kasabay na um event nung Philippine Book Festival sa World Trade, coffee festival, uh, coffee convention. Oh wow. Oh, sa <laughs> Kaya sobrang yun. Pero may bayad, so yun. Ang maganda doon, yung mga crowd ng coffee convention pumupunta sa uh. Philippine Book Festival kasi free. Pero yung crowd ng Philippine Book Festival, hindi ko alam kung uh, ah, nag-overflow sa kabila. Ayun. Andito cool na si Ninyo. Sana sana na, ano nagdala ako ng mga coffee mug. Mm. <laughs> yeah. Ay, Hello Ninyo. Ninyo. Ah, hello, hello sir. Ninyo. Musta? Ano anong balita? Ninyo balita? Dapat nag-report. Ito, eh. <laughs> wala pa rin ano wala pa rin bagong comics. <laughs> na ano yun, ah. at least, nali, mm-hmm. nalipasan na ng ano eh. at least, well, at least meron tayong ano pag-uusapan ngayon. Uh, meron tayong uh, mga Si Ninyo Balita pala ay isang komikero din. Ayan, welcome ninyo sa Indie Comics Podcast ulit. Ayan, mga kaibigan natin yan sa comics. Ayan, so meron tayong um, comment dito from Mark Olorga. Saka ko pa panoorin ang One Piece live kapag naabot na nila ang Marineford Arc. Ay, medyo malayo-layo pa yan. <laughs> no idea Ayan. ano yun. so ito yung magandang ito yung magandang ano, ito yung magandang uh, scenario for ano for discussion kasi si Doc Carlo, hindi siya nagbabasa ng comics at nanonood ng anime, pero pinanood niya yung live action. Yes. Uh, so wala akong previous knowledge about oh. One Piece at all. Although, yes, uh, hindi, hindi sige. completely true yan. Yung, uh, during the pandemic, uh, yung panganay ko, yung anak ko, uh, pinanood niya yung anime. Mm-hmm. Um, so every now and then, silip-silip ka. Uh, silip-silip lang. Uh, yun, yun lang. pero hindi yung pinanood mo episode to ah, episode. no, not at all. No, no, no. Oh. Okay pa rin yun, okay pa rin. At least, uh, <laughs> ano pa rin yan. Yung parang ang main na pinasinundan mo talaga is yung, yung live, live action. action. okay, sige, sige. Sininyo Balita naman, ano siya, hardcore One Piece fan yan. Inaaway niya yung mga fans oh, ng nice. ano. Oo, <laughs> oh, inaaway niya yung mga ng, ng baba siya One Piece. Ah. <laughs> hindi naman, ano, uh, nagpaparinig lang. hindi, pero hindi naman ako nakikipag-away. Pero so, pinakahuling si, gusto kong gawin ni makipag-away. si si Ninyo ano 'yan, talagang love na love niya yung One Piece. So, meron ka bang collection ng One Piece ano Ninyo? Uh, uh, manga or hindi naman collection. Pag nahihiligan ko lang, bumibili ako ng mga action figures tsaka ilang manga. Pero ah, napatigil din yung pangongolekta eh. Kasi sobrang dami naman ng volumes. Medyo magastos din. <laughs> Pero yung ano, yung kasing pagkahili ko sa One Piece, nagsimula siya sa manga eh. Mm. Tapos oh, wow. yung sa anime, sa anime, actually hindi ko talaga ah, napapanood talaga yung ano eh, yung anime. Pero up- updated ako sa manga. Kasi nung nas- una ko nakilala yung nalaman yung One Piece, parang first year or second year high school ako. Year 2001 mm. ata yon. Oh. Hindi ako ano eh, hindi ako na kasi napaka-goofy nung anime yung character designs, lahat. medyo ang trendy nung time na yun yung Naruto eh kasi kita mo naman yung fight scenes, mm. yung designs ng mga characters. Kaya hindi ako nahook sa One Piece. Yun Tapos din yung sasabihin. Oo, oh, yun nga. Tapos year 2010, uh, ah, parang nasa, na, nasa office ako noon, nag, nagtuturo pa ako sobrang bored ako kasi hindi ako nagagawa ng mga lesson plan. <laughs> hindi ako nagpe-prepare ng ano. Wala akong maga. Sabi nung kasama ko, ba't daw hindi ako magbasa na lang ng mga manga? Sabi ko, ano ba mm. yung mga manga na yun? Tapos in-introduce nga sa akin yung One Piece. Doon ako nasimulang mahook. Kaya yung mm. fascination ko sa One Piece talaga sa manga eh, hindi talaga sa anime. mm Ako ang introduction ko sa One Piece sa anime kasi pinapalabas siya sa DFA. Ayan, so sabi nga ni Charles Lianto oh, sa GMA Anime sa hapon, yun yung ano, alam, yun yung na, na kong ano panoorin. Tapos as parang ikaw, hindi ko rin siya masyadong <laughs> nagustuhan agad kasi yun nga yung para siyang cartoons, hindi siya mukhang anime kasi 'di ba yung typical anime na malaki mata, medyo matulis yung yung baba. Maliit yung ilong maliit yung ilong yung yung One Piece mukha talaga siyang cartoons kaysa ano <laughs> kaysa kaysa anime na alam ko kaya yun pero nung napunta sila doon sa parang arc ni Captain Kuro yung ano doon medyo parang wow ang galing naman ng ano ang galing naman ng fight scene ganyan kaya doon siya nagustuhan kasi ngayong sikat nung time na yun is Naruto nga yun yung yun yung masikat uh, sa ano yung sa mga kaibigan ko ikaw dok yung nabanggit mo kanina yung pinapanood nung ano nung anak mo na cartoons yun lang yung introduction yeah. mo sa One Piece. Uh, ako naman yung the first time na na-encounter ko yung uh, One Piece. I think sa Wizard magazine na article parang mm-hmm. this is the next the next big anime or or manga to to follow. Parang ganyan. Social naman ni Doc, wizard. Oh, <laughs> hiram lang yun, hiram lang. <laughs> Pero uh, free TV kami. 1990s pa yata yun. Kailan, kailan ba nagsimula yung manga ng yung, One Piece? Alam ko 90s yung ano, yung One Piece. Uh, para uh, late, late 90s. 1997. 97, uh, may Wizard magazine but <laughs> ngayon wala. 1997 but yeah, nga. Oh, yeah. may may article sila about One Piece. So parang ano to? Pero yung art same as you guys, yung art style wasn't my thing. Yun, yun, yun yung iniisip ko pagdating sa anime, 'di ba? Mm. And then um uh tapos pag pumunta akong Japan, nakikita ko yung mga uh, stuff about One Piece everywhere, 'di Uh, sikat pala siya. I didn't know that. Oh. And then uh uh, in during the pandemic uh, nag-start yung anak ko manood. Like from episode 1, nag-start siya. Mm-hmm. Kasi wala, wala naman siyang ginagawa eh. <laughs> so, ah, so bahay lang eh. Uh, so I think uh, up to date na siya until uh, sa pinaka-current na season. Wow. And then uh, oh, dami 'yun. And then um as in tiniis niya yung poor quality ng ng uh, ah. yung episodes nung 90s pa. <laughs> Hmm. and um so every now and then may tumitingin ako uh tas may mga characters na we'll get to it later pero pag nung nung mm-hmm. pinanood ko na yung live action parang oh I remember I remember this part I remember that person mm-hmm, mm-hmm. so oh. yan yan lang yung extent na ah tsaka one more thing uh yung isang kaibigan ko na cosplayer nag uh, nag cosplay as uh Nami uh, before Nami. so uh, I didn't know who Nami was before pero because of ngayon na sumisikat na yung One Piece uh, because of the live action. Parang ah, siya pala yung kinosplay. <laughs> ngayon mo lang na ano. Oh. Ayun. Ayun, sabi ni Joanna Tinyo Kalingo, oh, yan oh. Sa morning pala, morning. Oo nga, parang naalala ko umaga yung ano. Morning yung ano, ba eh. hapon? Um, parang morning siya eh. Morning. Hindi, okay, hindi ko rin, medyo matagal na rin kasi yun. Then, eh, nare-recall ko na ano eh, parang hapon. Kasi pagkalabas yun sa school eh. Tapos mm. pag One Piece na hindi na ako nanonood <laughs> kasi sabi ko ganyan na itsura. <laughs> hindi kasi kasabay niyan yung ano eh, yung uh, uh, bleach, yung mga ganun kasi kita mo naman yung ah, difference uh, yeah, ng art yeah, style. Kaya Samurai X, Hunter X. Oh, Samurai X ganun. Hunter Hunter. Yun, mga ganun. Kaya masyadong malayo, masyadong mm. cartoon, masyadong flat yung wala namang ano eh, walang shadow, walang ano. Sobrang flat lang. <laughs> sobrang ano. Kaya hindi siya ganun siguro nung time na yun, hindi ako masyadong na ako. Oh. Ayun. Pero kailan mo na-realize ninyo na ano, na maganda yung ano, nasabi mo kanina nung binata mo yung manga. Uh, mm-hmm. sa online sa, ka lang nagbabasa, no? Oo, sa ano sa illegal. <laughs> sa illegal na site pa <laughs> na alam ko yung ano na na huli na yung ano eh, yung website <laughs> Pero one yung manga na yun, one manga, yes. one manga. Ah, hindi, uh, manga reader, manga reader. Ah, wala rin manga reader. Ate. Eh. Ang alam ko na <laughs> na-read na yun. <laughs> Eh, kasi, kasi time na yun. uh, kasi kasi read manga reader, hindi eh, na read. Bye. Pang pang cheesy feet. Nice. Yan, pero nung nagbabasa ako nung uh, One Piece, nung simula, yung pinaka simula pa lang na chapter, para na ano ko, ah, malalim pa lang kwento nitong anong to. Ah, despite yung pagiging goofy ng art style, sobrang wali lang nung mga <laughs> nung pagkaka-drawing ng mga characters. Sobrang lalim pala ng kwento. Kahit sa first chapter pa lang, yung pinaka-pilot na chapter niya, yung 55 pages na chapter mapapano kayo, medyo malalim pala yung man, tinatahak na kwento nitong One Piece. doon ka mahuhu kasi ano, napaka lalim pala mag-isip ng author. Kaya ano, mukha siyang pambata pero yung yung kwento niya kung paano siya kinukwento talagang mas maano ka habang tumatanda ka. Actually, mas na-appreciate ko nga siya nung tumanda na ako eh. Yan, nawala si ano. Uy, nawala si Mel. <laughs> Tsaka ano kasi yung sa akin kasi sa One Piece, mas na-appreciate ko yung art style niya nung sa manga kumpara sa ano, oh. kumpara sa anime. May may Siguro, difference ba? Like parang Attack on uh, Titan na ah. difference or Oh, mas mas ano eh, mas mas maganda siya sa manga. oh, <laughs> really? Okay, okay. Mas, oh, masyado kasing simplified yung approach sa anime. At mas na-appreciate ko siya sa manga. Kasi doon sa manga, lalo na yung mga first chapters, ang pagkakaalam ko talaga, kahit yung mga mismong mga backgrounds, yung mismong author ang gumagawa. Tapos ah, late, okay, okay. later, nung nagsisimula siya maging popular, nag-hire siya ng mga assistants. Kaya yung ano, mas ma-appreciate mo yung ano, yung yung One Piece kasi talagang kita mong pinaghirapan talaga ng author. Saka during that time nung ginawa niya yun, alam ko teenager pa si ano eh, si Eiichiro Oda. Kaya talaga. Oh, eh, nung really? time nung na-discover, yes, nung na-discover ko yung One Piece, ilang taon na ba ako nun? 22. Ay, nung na-appreciate ko siya, 22, 23. Na sabi ko, ah, wala akong, walang direction yung buhay ko. <laughs> wala, hindi ko pa alam ang gusto kong gawin sa buhay. Tapos yung teenager na to nung time na yun, gumagawa na siya ng ganitong klaseng masterpiece na na-appreciate na din ng, actually, ng buong mundo na nung time na yun. Yeah, yeah, Samantalang uh, ako, mismong magawa ng lesson plan, hindi ko ginagawa. <laughs> Hindi ako nagtatrabaho ng ayos. Ang tanda-tanda ako na nung time na yon. And sobra akong na, ano, na nahook sa One Piece kasi oh, nakaka ano talaga siya. Eh. Pero naintindihan ko yung ano, yung point ng mga ng mga tao, lalo na yung mga hindi maka-appreciate ng One Piece. Kung bakit uh, mahirap siyang i-appreciate kasi hindi nga siya yung typical style ng manga, lalo na yung sa ano yung ganun. Yeah. Pasensya na ano, <laughs> sa ano nawala ako. Nagre-restart yung computer ko, nainis ako kasi kakapag oh, no. ano, kaka-upgrade ko lang. Kaka-upgrade ko lang nung uh, ano ah. pinalitan yung motherboard. Um, ano pa yun? Motherboard, yung wow. CPU. Ano ba yun? Ano ba yung ano yung pinapalitan doon? Motherboard, RAM. Tapos ang alam ko lang sa ano eh, basta, ma- <laughs> basta maganda picture. Tapos video card. <laughs> Basta nag-on. nag, on nag nag Pero nagre-restart hit or miss talaga yung mga so, ganito. So, ibong you motherboard pinalitan? Big deal yun. Pinalitan ah. yung, ka, kasi DDR, ano, DDR3 yung, ano ko, yung motherboard yung ko. O, oh, ah, saka okay. yung RAM. So, kailangan kong magpalit na ng DDR4 kasi medyo luma na. Ah, okay, okay. Ayun, tapos, ito, nagre-restart mag-isa. So, eh, tinatamad ba akong bumalik kung saan ko siya pina-upgrade. Sa PC Express, shout out! Sinisira yung computer ko. <laughs> Ayun. Uh, so, yun, napag-usa- ano na yung <laughs> napag-usapan nyo, sorry. Pero, thank you StreamYard kasi kahit na nawawala yung host, hindi oh, pa rin nawawala pa rin. yung uh, stream. Di lang maka-highlight ng mga comments eh kasi hindi ako yung nag-host. So, oh. uh, may magandang comment from Charles Julian B. Lianto. Oh. Na, a sincerely See? good-natured and relatable characters. Si uh, Marco sabi niya, tunay na pirata. Oh, it, Tapos, yung tunay uh, na pirata, i- comment niya yan sa ano eh, nung nagbabasa si Ninyo sa ah. <laughs> not uh, sa Kaya kasi One Piece pirates uh. so dapat ganun din. Hindi, uh. pero ano, eh, ngayon naman kasi nag-subscribe na ako sa ano sa Shonen Jump app. Kaya ano, binabawi ko ah, naman yung mga okay, years na ano, <laughs> years na naging illegal akong tao. Tumaba. Pero ganun, ko naman, ganun naman din talaga eh. Kahit, kahit na sino naman, di ba? Kapag nag-uumpisa ka, kung hindi mo pa afford, doon ka yeah, muna. Oh, sa, oh, oh, oh, pag nagsa-start ka, yung mga software na pang drawing, mm. di ba mm, dati? Oh, oh. Kahit ako, mm. medyo illegal. Tapos uh, oh. ngayon na uh, may konti kita na. Mm. Pero magandang ano nga yan, magandang <laughs> hindi ko alam, hindi ko alam kung si Alan Moore yung nagsabi na dahil sa piracy ng mga books niya, Mm. May mga uh, countries na nakikilala siya dahil kasi nga hindi available sa country na yun yeah, yung gawa yeah, niya. Uh, So uh-huh. dahil sa piracy, nagkakaroon ng ano, nagkakaroon ng yung ano, audience kahit na ano. Parang mm-hmm. si mm. si Kong, yung hotdog prince nababasa sa ibang bansa yun kasi may nag-upload sa One Manga. Napipirata. Oo. uh, ano ba yung mga comment dito? Sabi kasi ni Mark yun, eh, parang mas mamamarket kasi kapag ano eh, mm. kapag free. Mm-hmm. <laughs> yun yung idea. Actually ako ano, iniisip ko yun yung nag, ano, pag bumalik ulit ako sa pagko-comics, Nisip ko yung mga first chapter siguro. Mm. Kung babalik ko ulit ako sa pagko-comic con, ipamimigay ko talaga siya eh <laughs> sa, sa oh. table. Oh. Para mm. to reach a wider audience. Kasi oh, nice. lalo na ngayon, ang, ang, medyo mahal na ang mga comics ngayon. Kasi yung last time na naalala ko. Kasi papamigay mo, online na lang. <laughs> Oo. oh. Gagastos <laughs> Hindi, uh, siguro, ewan ko, naisip ko lang yon Parang ano, para lang magka-idea yung mga tao, ano bang meron tong gawa nitong taong to? Tapos yung parang hmm. pinaka marketing strategy ko, nasasabihin ko na ngayon <laughs> na strategy na ano. Uh, yung first chapter ay free, tapos just in case magustuhan mo yung first chapter, pwede kang bumalik para bilhin yung second and so on. Ayos, ayos. Tapos kung ano, hindi naman, kung hindi mo siya nagustuhan. Ah, ano binubuo pa. Hmm, binubuo, binubuo ko ah, pang okay. comics na actually two years ko na siyang binubuo sa uh, nasa isip ko pa <laughs> rin ngayon. Kasi masyadong ano eh. <laughs> Ganun naman tayo, lang, lalo na. Oh, kapag eh. may Oo, oh, singit-singit lang. Pag may time lang, ang hirap talaga, eh, lalo sa panahon ngayon. <laughs> yeah. Sabi ni Charles, sincerely good-natured and relatable characters. Tayo ba yun? O yung One Piece? ano <laughs> yung One Piece yun? Pinag-usapan ni Nina yung One Piece niya. No? Uh, <laughs> kala ko tayo yung relatable eh. Uh, initial manga art, parang Toriyama. Aralil. Arale tapos naging Sergio, naging Sergio Aragones. Sergio <laughs> Aragones. Oo nga. Eh. Nag, ano nga, eh, nagbago, nagbago nga eh. Medyo nga Akira Toriyama yung yung umpisa tapos ngayon totally different na yung ano, mm. yung hmm. pagdo-drawing. Talaga? Uh, medyo European style. Uh, I understand. May mga artist na hindi nagbabago yung style eh uh, example parang si Doc Carlo, hindi masyadong nagbabago yung style mo Doc, 'di ba? Parang conscious mo consciously mo bang ganun na yung hindi masyadong um, binabago yung style or I think yung overall parang DNA or style talaga hindi nagbago pero yung um yung quality I would hope to say na oh, nag-improve na ba? <laughs> Kasi may mga artist na nag totally nagbabago ng ano eh, nagbabago ng style. Eh. Parang si Ninyo, iba rin yung drawing niya noon, ngayon iba na rin eh. Kung Oo, oh, nag nag-iiba kasi lalo na sa ano, lalo na nung mas uh, pinupurso ko na nga yung pag-freelance. Mm. Kasi yung before, yung style na ginagawa ko, yung heavily detailed na maline art. Pero ngayon, mahirap siya lalo na may deadline kang hinahabol. Kaya yeah. yung mas simplistic approach yung ginagawa ko. Yung malabong ridila, no, na style. <laughs> Hindi kaya. <laughs> Hindi siya kaya. <laughs> Tapos pagka-send mo sa client ay pagbalik ay puro revision. Grabe yung uulitin. hindi pwede yun. Kaya ang eh, hirap, hindi pwede. Ako rin, constantly nag-ano ako, eh, naghahanap ako ng mabilis na style na gawin, lalo na sa mga commissions para kapag, ay mali, mali, mali, mali wrong Oops. <laughs> wrong image. <laughs> Baka iba yung may display mo dyan. Hindi yung one piece. <laughs> yung hidden folder mo dyan. yung, yung one piece yung sinishare ko iba eh. Ayan, mag, magbasa muna tayo ng comment. Um, slow din kasi ang pace ng One Piece anime kumpara sa manga. Slow yung pace. I think actually yung anime purpose, ganun na. Uh, uh, kasi kailangan Sini- Oh, Sige, go ahead. Go ahead, Come <laughs> on, muna, Doc. yung, um, tawag dito, like for example, Attack on Titan, kaya ang tagal bago nagka-season 2 kasi kailangan magka-content pa. Mm-hmm. Um, so they can't do too much of yung available content kasi talaga sila. So the they, they slow down the pace talaga ng anime para um, to keep in decent pace with yung uh, available manga, available content. Parang Oo. ganyan. Oo. Ayan. So, actually, merong shinare si, ano, si Kong about yung pacing nga ng One Piece. So, i-ano ko, i-share ko din. Hmm. Uh, ito siya. So, One Piece. <laughs> Ngi. Parang joke eh, no? Parang joke. Pero hindi siya. Hindi, oh, ganun nga sa Giant. Totoo siya. One Piece. Ayan. So, ito yung parang pwede kayong manood ng uh, illegally. <laughs> Pero ito naayos na siya for ano yung mga arc. So ito, romance ah, doon. Okay. So hi- tinanggal na lahat ng mga fillers dito. Uh, so yan. So one pace. Yan oh. Wait, in order yan yung mga chapter na yan sa taas. Mm, ang alam ko ano yan eh, in order yan. Tsaka faithful yung pagka-arrange niyan doon sa manga talaga. Eh. Ah, okay. Kasi yung sa mismong anime, marami silang dinadagdag na mga episodes na hindi talaga based sa manga. Mm. Para lang mapahaba yung anime. Kasi minsan naaabutan na ng anime yung manga. Yeah, yeah. Kaya gano'n. Uh, Kaya sobrang haba. Eh, nawala na yata si Mel ulit. Actually, ganoon din yung ano eh, yung yun yung naging problem ko din dati nang sa panonood ng ano, ng anime kaya hindi ako masyadong <laughs> nahook ano, sa ah. panonood ng anime. Kasi madami nga siyang mga dinadagdag na mga episodes na hmm. parang hmm. natatanda ko sa binasa ko parang wala namang ganito. <laughs> Kasi, eh, pero ano, totoo naman yun sa lahat ata ng mga ano, eh, lahat ng mga anime lalo na pag siya sa manga kasi hindi hindi naman kasi ganoon kabilis din makapag-produce ng bagong chapter ang mga ano, eh, mga manga. Oo. Ayan si Kong. Thank you for coming, Hi, Francis. Ayan, nawaw- oh, nawawala-wala oh, ako sa inter... <laughs> Na-walk out. Pumasok si Kong para mag-walk out. Uh, ano? uh, may... Wala siyang mic. Ayan. Wala audio. Wala. Mute ko muna. Mute. Ayan. Ano? Sige nga, Kong. Okay na po. Wala pala. Bakit ganun? Laging ganyan yung mic mo. Hello. Wala Nasa, pa, wala pa. Na, naka-different mic kaya ta. Oh. Check mo sa settings yung yan, sa settings. Yan, yan, yan. Yan, okay. yan. Ang galing na. The best. Okay na. Okay na. <laughs> Ayan. So si Kong yung ano yung nag-refer sa atin ng One Piece. Introduce mo kami Kong sa One Piece. Mga ah, para... kapwa pirata. Hindi siya legal oh. eh, pero <laughs> oh. gusto niyo makatipid ng oras, yan na talaga. Mm-hmm. ito siya, Hindi ko pa siya na-check eh, pero yan, yan based talaga yun mismo sa manga, ano? Yung mga oh, kasi chap- ano yung siya eh, yung meron akong nabasa nun, yung ratio nung episode to chapter nung manga tsaka anime, yung dati 1 is to 1. Eh, sinestretch ah. nila na maabot ng three chapters to one episode. Alam niyo naman kasi mahirap yung production eh. Oo. Yung anime na weekly. Kaya sinestretch nila hanggat kaya. Lahat mabagal. And mm. Toei eh. Ito oh, Chinik ko nga eh. Chinik ko siya. Nag, nag-check ako ng isang ano. Kasi nasa lockdown na ako eh. Tapos pinag-ano-ano nila yung mga nangyari sa anime. Nire-rearrange din nila. Hindi siya yung ano Ito, kung ano, yung... ano sunod talaga siya sa manga. Hmm. Pero kung i-recommend ko syempre yung manga din talaga. Meron na ngayon yung mga colored eh, hanggang ano na hanggang dress rosa art na yung colored. Oo. Oh. Kung gusto oh. niyo magbasa ng colored oh. Ay, ang bilis lang pala panoorin eh. Hmm. Ayan oo. Oh. Ayun. Andito na ako eh, sa oh. part na to. Ako sa Netflix ako nanonood eh, kaya lang yun nga, ang dami kasing ano, ang daming filler episodes. <laughs> Filler. na oh, ako. Pero oh, magaganda filler ng ano, One Piece ha, ah, kumpara dun sa iba. Akong ginagawa ko para ano lang. Koreano, ano yun eh, filler yun eh. Oo, oh. oh, yun nga. Kaya ano eh, parang nilalagay ko lang siya sa background habang nagdo-drawing. Hanggang sa umabot ako sa current kasi nasa Netflix na eh. Piniplay ko lang. Ikaw, background na, ano na lang ah. Oh. Uh, background uh, accompaniment. Ayun. Uh, may mga comments dito. Wait lang, tanggalin ko muna tong share. Stop sharing. Yan. Okay. Sabi ni Charles, also streaming was non-existent back then, so we had to hoard pirated oh. DVDs. Sa ano yan, mga nasa Disoria. Oo, oh, mga year 2000, puro ano yan eh. Puro DVDs. Word Early 2000 s yan. <laughs> Mabuhay ang CBR reader. Hindi namin po alam yung mga sinasuggest. Ano lang, nababasa lang kami ng comments. Yan. Neil Gaiman. Neil, G- Neil Gaiman? Ah, Neil Gaiman, Gaiman. bakit? Hindi ko alam kung ano yung Neil Gaiman at ah, si Neil Gaiman yung ano, nagsabi nung piracy na maraming nakakilala uh, sa kanya sa ibang bansa uh, dahil. Okay strategy. Siguro yan din yun. Um, okay. Sabi ni Amji Love, nasa Japan to ngayon. Shout out Amji. Uh, ah, palitaan mo kami kung anong meron sa One Piece diyan. At saka, nagpapahinga ang author o the sensei needs rest. Yan. So yung ano, yung mga medyo marami siyang breaks. Yan. Inasikaso rin niya yata. Understandable naman yan eh. Yeah. Nasikaso rin niya yung ano, 'di ba, yung production nung nung One Piece. Yeah. Mm-hmm. Tatlong oras lang siya tutulog, eh, di ba? <laughs> Grabe naman. 2 o'clock. 2 o'clock ng umaga hanggang 5 a.m. Yun lang yung oras wow. na tutulog. Sabi ni Alan yeah. Lecano, mga Pinoy gumawa ng One Piece anime sa ano yan, sa Libis. Alam ko hindi lang sa ano eh, sa Libis eh. Kasi iba-ibang studio. Merong toy animation kasi sa Libis. Nakapunta na ako. Mm. Yan, kumpara sa Naruto, My goodness. Okay. <laughs> All right. So pag-usapan natin Boruto na sila. <laughs> Boruto. Oh, pag, Boruto na. <laughs> Sobrang bato ni. Stoy Philippines. So nasa libis 'yan. Okay, Boruto, pag-usapan Boruto. natin yung ano, pag-usapan natin yung live action. So Doc Carlo, bilang mm-hmm. isang uh, viewer na hindi nag-follow ng anime masyado, at syempre mm-hmm. hindi ka pa nagbasa ng manga, ano yung initial reactions mo? Ano, il- nakailang episode ka na so far? Um, actually, tinapos ko siya right before uh, right before we started this. Ala, <laughs> sakto na pala, updated na fresh. si Dokar. Uh, fresh, fresh off na. the off the Netflix. Uh-oh. Oh, um, first impression ko, nung start, feel, feel ko talaga na parang pambata siya, which is good kasi sabi ko sa mga anak ko, tara, no, tayo, eh, di ba mahilig kayo sa One Piece? Let's watch this live action. Ano, okay. And then, um, and, uh, sa start, medyo ano ko ako, it's okay. Okay lang siya. Uh, goofy, uh, I mean, si Luffy yung main character talaga sa start ng ano eh, ng ng series. Mm-hmm. And then nung dumating sa part na may uh, nakakuha na sila ng ship, yung after uh, what's her name? uh, Going Merry? Yeah, pag may, may Going Merry na sila. Tapos uh, mm-hmm. uh, naglakbay na sila from that, that town, uh, Syrup? Syrup Town? Tama ba? Oh. Or, uh, Syrup and Village. Then, uh, Village. And then uh, yung naka-orchestrated version ng uh, main theme ng anime. Mm-hmm. Doon ako medyo, kahit, kahit hindi ako sumusunod sa anime, medyo na-feel ko yung nostalgia hit. Parang, oh, wow, in-orchestrate nila yung ano, yung main theme ng anime. Oh. And then uh, after that though, yun medyo naging dark, medyo naging dark, medyo naging heavy yung content. Parang, wow, okay. oh, episode gumising, 1 pala kang dark na. <laughs> gumising na ako na parang, Nung pinutol okay. ni Zoro yung ano, oh. sa Barok Works. Oh. <laughs> na, <laughs> so, na ano eh, naging manananggal yung Baroque words. Eh. <laughs> kahit yung, yung uh, ah, si yung clown ano name niya, yung uh, si Baggy. Uh, ah, yung medyo goofy pa rin siya na villain, ganyan. Uh, but then after that, No, uh, yeah, before before yung going merry pala, yung may blades yung kamay. Uh, mm. Sorry, di, si Captain Kuro. Captain Kuro. Uh, Captain Kuro. Oh, uh, oh, yung, yung medyo may pagka-dark na rin. But the stuff after, um, kasi, okay, game, we're a crew na, may ship na tayo, ganyan. Uh, orchestrated version ng anime theme. And then after that, parang naging, lalo pa yung story ni Nami, ganyan. I'm like, okay, okay, game ako dito. I like this. Baratier, uh, the whole thing with uh, name ng chef. Si, <laughs> sorry. <laughs> yeah. yeah. <laughs> uh, So all the way until the end of the season, uh, game na game ako, I'm ready. I'm ready for the next season. Sana ma-announce na kasi na- na-excite ako. And uh, after the live action, after watching it, fan na ako ng One Piece. I wanna learn more about it. Ayan. Um, uh, wow. So, medyo torn ako. Do I read the manga? Do I watch the anime? Or antayin ko yung live action, di ba? So, doon ako ngayon. Do, do, doon ako sa dilemma na yun. saan, <laughs> saan ka naglilindok? Uh, reading kasi medyo mas mas effort yung magbasa kaysa manood eh. Uh, well, because of what Nino said kanina, uh, mas leaning ako sa magbasa na naman ng anime. Ah, ng manga pala. Ah, ano tayo? Comic artist tayo. Come on. Oh, man. true, true, of course. Support our <laughs> our colleagues abroad. Pero, so, meron ng ano, meron ng One Piece. Baka gusto mo yung One Piece. <laughs> okay yung pacing niya. Ah, actually, uh, yun yung actually, isang reklamo. Uh, pag ano ka, comic artist ka, mas ma-appreciate mo yung One Piece. Eh. Manga. Eh. Uh, Mm-hmm. Yung mm. ano, yung story Manga. weaving, yung pagtahi-tahi, yung ganong scale, 'di ba? Oo, paneling ganyan. Tapos mm. kung paano nag-evolve yung art style. Ayun, sa Ang, may kung kung may comment ka sa kanina na uh, may may shift talaga ng art style from mm. maybe uh, Akira Toriyama style to uh, <laughs> Sergio Aragones. Parang ganoon yung pagka-change ng art style. Is, is it true? Do you do you agree with that? Oo, ah, meron. Pati yung ano eh, yung density, parang per panel, mm-hmm. ma, yung current, parang ano na eh, parang siniksik na niya lahat nung pwede niya ikwento per chapter. Mm-hmm. So, para per chapter, mas marami nangyari. Oh. As compared to yung mga Noon. una, di ba, sobrang gaan Slow. lang, parang Dragon Ball. Mm-hmm. Malalaki mm-hmm. panels, tapos may mga ano headshot headshot lang siya, talking heads lang. Ngayon hindi na eh, hindi na siya ginagaganon <laughs> eh. Oh. Parang Para ano na lang, na. storyboard na lang para sa anime. Ganun na yung hmm. itsura niya. Oh wow, okay. Oh. So, maraming off-panel para din siguro sa mga animator yung mga may mga laban na hindi na niya pinapakita, kinukuwento na lang, tapos bahala na kayo hmm. mag-imagine ano nangyari. Okay. <laughs> tapos yung anime na yung bahala. Kung spell ano, Iniispo mo si Doc Arlo. <laughs> Pero paganda ng paganda yung ano animation sa anime. Oh, um, oh really? Sobrang paganda naman ngayon. Um, sobrang effort ng animation may yan. May mga nakikita ko eh na di ko maintindihan. Hmm. <laughs> Parang siyang Dragon Ball na ewan eh. May hmm. Ah, basta. Okay. Wala tayong ano kabalan. Mahina sa Twitter yun eh. Yung bagong style, may mga aura-aura na. Mm-mm. Mukhang Dragon Ball na. Oo. Ang reklamo ko dun sa ano sa Netflix, tinanggal nila yung aspect ratio na square, yung 3x4. Gusto kong panoorin oh, yung... Oo, parang naka-zoom tuloy. Oo, oh. ayoko nun eh. Kung, kung yung original ano? broadcast niya ay 3x4, dapat i-keep nila ah. yung 3x4. Ah, uh, you mean yung... yung... Sa, yung anime, akala ko yung live Oo, oh, yung, okay, yung lumang okay. anime kasi, ginawa na rin nilang 16 x 9. So, Naka, so may nakat? Nakawa, may nakat na art? Nakawa sa ano. Parang yung, yung Seinfeld, oh. kung pinanood nyo, or, or yung Friends, eh, no, ah, ano yun ba? eh. Yes. Yung sa Netflix, naka 16 by 9 eh. Ang original broadcast nun, 3 by 4 eh. Yung uh, para sa ah. mga ano pa. Sa square eh. na TV. Uh, oh, that's too bad. Mas mas gusto kong panoorin yung ano yung original aspect ratio niya. Hmm. Ayun. Um, may mga questions dito sa ChatGPT. What were your initial expectation before watching the live action adaptation? Yan. Ikaw, ikaw ninyo, uh, kung ano yung mga expectation nyo before watching? Uh, ako, personally, uh, alam ko bias ako eh. <laughs> Kasi sabi ko nga sa sarili ko, kahit anong kalabasan nung pinanood ko, mag- mag-enjoy, mag-enjoy ako siguro perfect 10 pa rin yung sa akin kahit sabihan lahat ng tao na pangit o ano. Alam ko bias sa akin yung panonood nung ano eh. So ex- expected ko na agad na magustuhan ko. Kaya ang hinihintay kong feedback yun sa mga tao na ano eh, na walang idea kung ano yung One Piece or never nagbasa ng manga or anime. Mga ano, mga Makenyu fans? <laughs> Ayan, teka, pupunta tayo dyan. Kaya nung nanood kami nung ano, nanonood kami, nanonood ako ng live action kasama ko yung misis ko. Never siyang nakapagbasa ng manga o anime. Mm. Tinitingnan ko, hinihintay ko yung reaction niya sa panonood. Tapos, hindi ko mabasa yung reaction niya eh, kung nag enjoy ba siya o inaantok na siya o ano. <laughs> Pero okay naman kasi after ng first episode, parang gusto na agad niyang panoorin yung kasunod. Kaya sabi ko, mm. parang siguro maganda yung ano. Tapos nung kinakausap ko nga siya, okay naman, na-enjoy niya, uh, excited siya mapanood yung mga sunod. Tapos uh, sobrang pogi talaga ni Soro. Kaya <laughs> ano, <laughs> Kaya hindi na ako nagulat. <laughs> Kaya medyo ano, ah, ano word kami doon, kami ni Germs medyo kasi si Zoro, 'di ba, ano siya dugyot siya. Tapos di naman oh. siya ganun ko. Nawala yung oh. akin na Zoro na. Ano. Oops. Parang sa anime kasi parang hindi naliligo si Zoro eh. Oo, oh, astig lang siya, astig siya. Parang yung, yung asim factor. Oh. Tapos ano, sobrang, <laughs> sobrang Papa Balls, parang Dwight Ramos na may espada. <laughs> parang ano siya, yung pagkaka-play niya, parang Sasuke, yung cool lang Oo. talaga. Tapos Oo. gulong lang. Ayun lang, wala, mga, wala, mga nitpick, mga nitpick lang naman. Pero yun, so far, ano episode, magsisimula pa lang kami ng episode 5. So far hmm. naman, lalo sa feedback ng asawa ko, maganda naman yung ano, One Mm. Uh, enjoy naman niya. Kaya siguro, kung sa akin siguro, baka 9.5 yung ano ko din eh, <laughs> yung rating ko. <laughs> kung hindi kung hindi man 10 kasi sabi ko nga dahil nga sobrang fan ako. Mm. Kahit siguro yung pinaka ano, yung pinaka pangit na side ng One Piece na appreciate ko pa rin siya eh. Ay nung live action kasi mm. matagal kong hinintay eh na makita na eh, in live action yung One Piece. Bias tayo eh. Hmm. Kaya nga curious din ako kaya ko in-invite si Doc Carlo kasi siya yung nag-post na hindi siya masyadong familiar sa One Piece pero oh, napanood oh, niya. Nothing, ano, nothing talaga. Uh, Kaya sold, yun. Sold na. Sold na si Ido Carlo. Ayun. Yeah, sold na sold. As, as in yung score na bibigay ko baka 9.5 to 9.8. Oh. oh. sold na sold. Although uh nung inannounce yung series, medyo ap- apprehensive ako kasi medyo um yung track record ng Netflix on making live action uh, adaptations of anime. Lalo pa yung, uh, ano nga ba yan? Cowboy yung Bebop. Cowboy, Cowboy Bebop. Cowboy. Mm. Actually, yun na-enjoy ko yung first half. Parang, yes, 9 point something. Tapos after the, yung second <laughs> half, medyo, anong nangyari? So, na-disappoint ako doon. Uh, ah, nung in-announce ito, parang, uh, is this a good idea? yung Netflix, um, Yung ano, Netflix adaptation, meme na siya. Cowboy eh. Bebop walked so One Piece could run. Ganun yung ano nun. Uh, <laughs> Natuto sila galing doon talaga. Uh, so, but now, yeah, Netflix, may, maybe make another adaptation. <laughs> Ituloy nila yung ano, yung One Piece pa, kasi marami nang nag-aantay. Nirewatch namin yung anime sa Netflix for my kid. Tapos ayaw mag-skip ng fillers. Ahahay. Yeah, iniisip ko din eh, kung kung ang papanoorin ko yung One Piece or itutuloy ko na lang yung sa Netflix para since ano naman, hindi naman ako active watcher, parang passive. Kasi alam ko na yung story, nabasa ko kasi yung manga eh. Sabi ni Cheb, GF ko din, ha, walang hilig sa One Piece manga and anime, pero enjoy na enjoy sa live action. Babasahin niya daw yung One Piece. Bibili na daw ng manga box ng East Blue. <laughs> ha, next. Medyo uh, I have a I have a question. Kasi ako wala akong familiarity with the original source material. Um, is it faithful? Faithful sa source material? Yung live ano, action series. To a degree. To a degree. Mm-hmm. Uh, Pero yung, lahat ng changes justifiable naman. No. Ah, okay. Hindi mo pagkakasya talaga eh. <laughs> Hindi rin mag-work eh kung uh, i-translate nila ng word forward scene by scene yung live action to ano to yung ani yung ano manga to ano live action medyo mahirap siya eh. kasi mag-iba talaga siya eh. Hmm. Pero ano siya man uh, loyal kasi involve yung creator sa step of the way nung adaptation. So mula okay. sa casting, sa mga story, may mga scenes nga na pinapaulit si Oda eh, dahil Oh, really? Oh, kasi gusto wow. niya talagang maging maganda talaga yung ano adaptation. Yung pressure talaga eh. Lalo yung mga actors, kawawa sila eh. Grabe yung <laughs> pressure. Pero tama yung casting, no? Ah, kahit, yeah, kahit sabi so. mong mas magaling mag-perform yung mga supporting characters, nabuhat nung sila talaga yung characters. Eh. Wala kang Yung ano ko lang din eh. Yung... Kay medyo ano, medyo nakulang med- medyo nakukulangan ako sa fight scenes. Not, hindi naman siya hindi maganda yung fight scenes pero mas mas maganda siya sa manga. oh, <laughs> Lalo hindi, yung, ano, ano, hindi snappy yung ano, parang tumitigil. Oo, oh, hindi parang mm. yung action. Oh. Hindi nga gano'n ka ano, pero pa rin na ano. Pero okay lang din naman. Mas ano, mas intense kasi yung laban, halimbawa yung laban ni Luffy at ni Captain Kuro mas intense siya sa manga eh, tsaka siguro sa anime. Weird eh. Ayun ah, na, weird eh. Ah. Nung first episode, na, eh. may nahati sa dalawa, tas ah. sa succeeding episodes, hindi sila nas, nagkapasa o nasugatan. <laughs> Tsaka parang Baby ano, parang ang napakadali lang na natalo ni Luffy si Captain Kuro. Eh sa manga, medyo nag-struggle pa siya eh, kasi napakahirap nga niyang hulihin, napakabilis niya. Mm. Pero isang suntok lang, parang ano eh, bumagal na <laughs> si Captain Kuro. <laughs> Yun lang ano, yung medyo yung ano, uh, mga sugat ni Zoro, y- mm. yung sugat niya kay Mihawk, dinala niya hanggang kay Arlong yun eh, di ba? Tapos nakita uh, ni Arlong yung sugat. Doon na malaki. na, ano, <laughs> malaki. Uh, <laughs> nagulat si Arlong. Oh, halos patay na si, ano nun eh, si Zoro uh, nung ano yun eh. Pero sa, <laughs> ano, hmm. Parang tumigil ata si Mel. Totoo, tumigil si Mel. Hinihintay ko siya magsalita, eh, akala mo sasabihin siya. <laughs> Hi pala to Mark Rosario. Hello. Pero Ayun, uh, sinabi si Mark. Eh. Pa rin yung mga yung mga scenes na hinihintay. Yung kunyari, yung sa Barat, eh, yung yung ano, don't catch a cold Sanji, medyo iniba pero like work pa rin. Uh, effective pa rin yung ano. Uh, yun yung hinahanap ko, yun yung hinahanap ko talaga sa live action. Yun, yung uh, talagang, yun, tapos yung, yung kay Rot. Help me, help me. Oo, oh, yun, yun, yung mga yun. Yung kay, ano hmm. talaga, yung kay Zoro, sana mas umiyak pa siya. Yung ano, yung scene ni Zoro. Which part? Nung bata siya? Yung, ah, ano, yung ano, ano, natalo siya. Mm, I will never lose again. Mm. Uh, Masyadong okay. pogi. Eh. Dapat medyo ano eh. Hindi relatable oh, Masisira, do, masisira yung makeup eh. Kaya hindi umiiyak. <laughs> Oo. Dalawa lang yung mukha ni Pati yung umakat siya ng well eh. Hindi, hindi kumukusot yung mukha eh. Oo, oh, mas andaya eh. Masyadong pogi. <laughs> Oo, oh, mga actors eh. Oh, dito. oh. Yung feeling ko kay Zorro, dahil, dahil sa character niya, I feel na dapat older older actor. Uh, is that no. is that the case ba? Oo, parang ano, parang siguro dapat yung sa ano, yung sa yung mga pelikula ni Kurosawa, Akira Kurosawa mm, na yeah, samurai, yeah. baka ganun dapat yung ano. Pero, Pero gusto siguro sa akin, din na, eh. mm, baka gusto rin sana yung pogi para maraming manood. I'm sure, of course. oh, mag- magagalit sa atin ng mga fans ni, <laughs> ano, ni Soro. Based on Facebook posts, gumagana si <laughs> si Zoro. Hindi sa pogi. Hindi relatable, hindi relatable. Ay, kasi, kasi last week, puro nakikita kong post, puro Dwight Ramos eh. Ngayon, puro makenyo. Oo. Oh, ah, parang, alam mo na, ah, oh, mga pogi lang ba talaga ang oh. nagpapatakbo sa mundo? Pero ano siguro, ano, chess move din yun eh, sa part ng, ano, ng Netflix. Hmm. Parang kailangan nila yun eh. Oo. Oh. Sabi ni ano, MG, ano, ano, ano daw, fan service daw, fan service. Oh yes, of course. Pero alam nyo ba yung motivation, bakit, bakit pinursu talaga ni Oda yung live action. Ah, bakit? Kasi bakit? ano, di, may rivalry sila ni ano, Kishimoto sa Naruto. Kasi yung sa isip niya yung Naruto mas successful sa West. So ang motivation niya gawin yung live action is para matap uh, din na yung ah, audience. Matap yung West din. I think uh, I think it worked. I think successful. Mm, nag-work. Uh, uh, para kasing mas marami sa mga hindi naman hater pero hindi fan ng One Piece ay yung ano eh, fan talaga sila ng Naruto. <laughs> Kaya oh, ay, uh, kasi ko. Hindi, ako <laughs> na eh. nung high school, ang pinakauna ko Bleach eh. Kasi artist ako, syempre, tinitignan ko yung art din. Mm. So, Bleach. Tapos iniiwasan ko talaga yung One Piece kasi nga hindi ako sanay doon sa ano eh. Pag sinabi mong anime, hindi siya mukhang anime eh. Oh. Hindi mo ma-appreciate agad. So, huling-huli, oh. parang college na ako nag One Piece talaga eh. Mm-hmm. Tapos yun nga, nung nabasa, napanood ko na, eh nga, ibang level nga talaga. Sabi ni Jojo Rivera, tumigil muna ako nung biglang dumating si Arlong sa Barati. Baratie. <laughs> Baratie pala na. Hindi, kasi nagbago nga siya sa ano eh. Oh. Med- medyo nabago siya sa kwento sa manga. Uh, medyo ah, okay. nabago pero ganun pa rin. Hindi hindi siya 100% adaptation ng storyline. May mga mix and match sila. Yun din ang hinanap ko eh yung nashock si Arlong sa sugar ni Zoro. Yung sugar ni Zoro kasi nakakashock yan eh. Sugat Anong yan, sugar? sugat. Sugar. Uh, ah, sugat. Ah. ah. <laughs> Iniisip ko. Sabi Parang sugar. wala ko na naaalala tungkol sa sugar. pinuksan, pinuksan ni Arlong yung damit ni Zoro tapos nakita niya yung mga asukal. Oh, asukal. asukal din sa kayo. Nagulat, nagulat. si <laughs> Arlong. Ang tamis pala ni Zoro. <laughs> Fan service pa rin kaya. Actually, nung nalaman ko na ano, wala talaga yung, walang, wala talagang arc na kay Don Krieg. Kasi isa sa favorite kong laban kay ni Luffy at ni Don Krieg eh sa anime at sa manga. Medyo na ano, pero wala pa, hindi ko pa napapanood yung part na 'yon. Pero sabi naman, sabi nila reasonable naman daw kung bakit na omit yung ano, yung oh. part niya. May ang pinapanood ko ngayon yung mga reviews eh ng ano ng show tapos yung mga interview sa cast saka sa mga directors kasi tapos na yung show eh. Ayun. Um, Baka gumawa din ako ng video na review Oo. Oo, maganda yan, Doc. Papanoorin nila yan, yung mga ganyang video, yung uh, <laughs> not One Piece. Uh, first time watching One Piece. Mga ganun-ganun. Uh, ah, watching yeah. One Piece for Makenyu. Mga ganun. Yun, pinakamaganda yan. <laughs> Clickbait. Uh, <laughs> Clickbait. <laughs> Naruto ano, fan watches One Piece live action. Ayun, ayun, ayun, ayun, yun, pinakamaganda yun. Comics. Uh, hindi, hindi, dapat ano do. Sabihin mo, Boruto. Para talagang unjustified yung <laughs> ano. kapag, kapag si Don Carlo, dapat mga ano, uh, ano, yung Doctor watches One Piece. Ay, uh, well, ginagawa ko. Ano, ano, Doc, Real Pirate reacts to One Piece. Mga <laughs> <laughs> oh, Real Pirate. Oh, si Nino, si Nino yun, nagpa-pirate. Oh, ah, naman. nagpa-pirate ng manga. <laughs> Hindi, kwan ako eh. Piracy victim ako eh. Oh. oh. Yun na lang. Piracy victim watches. piracy victim watches. Became a fan of pirates. Oh, Oh, well, true din yun. Naging fan ako sa mga nag-pirate ng, <laughs> ng comics. Ito <laughs> si Kong, di ba? Kong na pirata yung comics mo na Hotdog Prince. Mm. Na, bas, <laughs> na sumikat siya sa ibang bansa. Mm. Worked for me. Wait till may may comment char- by Charles Julian. Uh, wait till Doc meets the Straw Hats ship doctor. Makaka ship doctor. Yeah, si Chopper. Wala pa ah, yan. Wala si Chopper. Pa Kung, kung nakikita niyo yung stuffed toy na One Piece, siya yun. Yung ah, reindeer. Ah, nakikita ko ah, yun. Parang, parang mascot na yun. reindeer na okay. mga raccoon. Yung may parang... Uh, <laughs> may, Ay, may, sobra, may, uh, may red yeah, na hat. Yeah, si Chip. Nag-enjoy ako manood. Oo, oh, gusto ko rin yan. Nanonood din ako niyan. Doctor Mas, manood ang reactor. Gusto ko na-justify yung mga feelings ko eh. Kaya nanonood oh. ako. Oh, mga confirmation <laughs> bias. Oo, oh, oh, dapat gustuhin nyo yung One Piece kasi gusto gusto. Eh, yung mga ano, yung dapat hindi lang ako umiyak dito. Dapat sila din. Mga gano'n. <laughs> Sabi ni Mark, Doc, gawa ka ng YouTube channel, blind reaction sa One Piece anime. Well, meron akong YouTube channel. So, if you can go over yeah, to yeah, youtube.com yeah. slash Carlo Jose San Juan. Mm. and uh, subscribe and hopefully one day may ano may video <laughs> about One Piece. <laughs> Actually dati nanood ako ng live ni Doc eh nung nagdo-drawing siya ng comics. Mm. Ah, well, parang, ginagawa ano, ko para kapag sob, sobrang ano, sobrang sm- sobrang smooth ng boses naka ano, para hinehele ako. <laughs> sobrang lamig. ano yan? Kaya eh, nakaka-enjoy uh, ah, man. Voice actor yan si Doc Carlo, kaya gano'n. Ah. Oh. <clears throat> This is the voice. <laughs> Okay. Meron tayong mga question dito. Overall, Ay, nandun si, ano, si Chocho. Sabi ni Chef, wala daw si Chocho doon. Pinakita si Chocho. Pero Ay, thank you, Marco. Lang. May ano lang siya eh. May cameo lang. Cameo yung lang. aso. Mm. Doon sa uh, bu- Buggy Arc. Uh, si, si Mary pinatay, eh, Iniwan ni Zoro oh, sa well. Yun, medyo ano yun eh. medyo, medyo ah, off din sa akin yung part na yun. Kasi, Kasi sa kanya naman sa ano. yung, ano eh, yung Mary eh. Wait, hindi namatay si Mary sa... Hindi. Sa manga, hindi. Oh. Ah, really? Mm. Oh. Parang unconscious lang siya. Talaga pero... Ano. iniwan. Ay, ah, hindi. Para ano, iniwan si Kaya mag-isa talaga para independent woman yung oh. ano ah. talaga siya. Kasi kaya na niya daw. Mm, oo, nilalasot lang pala siya all along. Kaya-kaya yung pangalan. Kaya, kaya na niya. Kaya na niya mabuhay. Eh, Jamie Lee Curtis is aware the internet wants her to play Dr. Korea. O yan nga, yung mga fan casting. Sino? Ay, na-spoil na. Sino-sino ba? Na-spoil na si Amdi, hindi pa niya napapanood. Si Chris Pratt. si Chris Pratt daw gaganap na age. Hindi, Tom Holland. Tom Holland. Para Tom Holland, Chris Pratt. Yan naman eh. Tungkol, uh, hindi pumapatay si Oda. Yung tao hindi, pero yung sa mga character sa anime. Oy, pag pumatay si <laughs> Oda, ano, masakit. Do you think that One Piece, the One Piece live action needs a big name Hollywood actor? Hmm. Hindi pa siya. Ako, kahit hindi. Marami pa rin. Wala Kahit hindi. Kasi wala. Wala, ngayon, wala. Wala, wala naman eh. Stars. Wala, wala. Si Zoro lang talaga Parang ano eh. may baby powder. <laughs> Pogi. Pogi. So dito, did the live action adaptation maintain the emotional impact and depth of the original anime or manga? Do you think? Uh, Kong and Nino? Oh, okay pa rin naman sa akin. Uh, so far, sabi ko, hanggang episode 4 pa lang naman ako. Okay pa din naman, pero mas malak mas maano yung kurot sa akin eh kapag sa manga. Oh, Hindi ko alam kung eh, bakit. Mm. Kahit kahit hindi naman siya gumagalaw, kahit drawing lang siya black and eh, white. Eh, ano, magaling talaga okay. Mm-hmm. si, ano, mag... oh, iba mag uh, ah, iba mag, magaling mag-drawing at magaling magkwento si ano eh, si Oda talaga. Iba yung kirot. Kahit yung pinakasimpleng ano, simpleng emotion lang yung expected na maramdaman mo. Uh, yun nga ano eh, yung the spoiler ano, yung pinaka oh, eh, nakakayak na eh, part para sa akin. <laughs> Basta yung pinaka nakakaiyak na part sa akin sa One Piece na ano, napaka, kumpara sa ibang tao na hindi naman <laughs> alam yung One Piece, hindi dapat iyakan. Sa akin talaga, kahit binabasa ko lang yung comics noong time na yun, nag-iisa ako sa kwarto ko na naiiyak ako. yung part na, alam, alam ni Kong kung ano yun eh. Kung alin, ano, alin. ano yun. Alin. Ano yung arc? Ano Part. <laughs> Ah, uh, Water 7. Water 7 oh. yun. Ah, oh. Ayan, ayan. Si, ano, si Doc Carlo. Doc Carlo, meron ka bang scene dun sa live action na medyo naging medyo ano, nanginginig yung luha. Uh, well, hindi naman ako umiyak pero uh, yung yung help me ni Nami uh, was pretty good. Ah, oh, tumalab, tumalab. Tumalab, tumalab. tumalab. Oh, kasi ano nga. hard ass siya the whole time eh. Tapos yung nag uh, Oo nga ano. Uh, mas mas mas hard ass siya sa ano sa live action. Actually, nakita ko rin yung comment eh. Hindi siya ganun sa manga eh. Ah, really? Okay. Med- medyo, uh, medyo, like, medyo makulit din siya. Eh, <laughs> Pero yun nga, dinagdag na live action yung ano, human aspects nung ano, nung crew. Kasi normally si Luffy hindi naman siya mag-aalangan para kay ano yung kay Zoro. Oh. Sa live action, 'di ba, may hesitation na pinakita. Oh. Nag-away sila ba't kinayagan hmm. si Zoro labanan si Mihawk yung mga ganun. Mm-hmm. Yan. Iba, iba kasi talaga yung live action sa anime manga eh. Kaya kung babasahin mo yung manga Doc Carlo, marami kang mapapansin. Iba dun sa naging ano. Uh, Maybe babasahin ko yung manga until the end of the live action. Uh, para hindi ako ma-spoil din. Hindi oh. uh, pa ako di pa ako sure eh, kung ano anong gagawin ko. <laughs> From this point on after the live action kasi yeah, I want to know what happens next pero should I wait for season 2. Matagal pa yun. Baka, ano. Ay, ang ano rin eh, yung pagkakabuild ng world, ang daming maaga na-introduce. Kunyari, oh, sinabi really? agad yung ano, yung Warlords. Yung may huh? Ah. ganong system, maaga na-introduce. Oo. No. Kasi alam na nila eh, meron na silang... Si uh, Jinbei nga eh, binanggit si Jinbei eh. Oo, oh, binanggit si Jinbei. Pati yung sa ano, pati si Garp. <laughs> si Garp kasi sa sa manga sa anime, sa Water 7 pa yun mag- oh. Eh, Water 7 nga. Ah, really? Napakalayo oh. pa. Pero dito sa live action. Oh, start pa lang. First episode pa lang, nandun oh. si Garp. <laughs> Big reveal Pero kay, parang kailangan din eh. Parang yung kulang din sa manga is yung yung siguro gusto gawin ni Oda si Kobe na ano talaga eh, equal ni Luffy. Tapos yun yung hindi nagawa sa ah. manga. Uh, So sa live action niya siguro binabawi. Yeah, yeah. Oo, oo nga. Kasi meron oh, naman. magaling eh. yung Kobe ah, actually. Yung Kobe sa live action. Magaling. Oh. May tanong pala ako, yung si Kobe sa live action ay babae. Tama, babae ba yung gumanap? Babae na hmm. trans. Trans. Oh, really? Ah, okay. Ah, okay. Ah, okay. Makes sense. Kala ko lalaki Pero, siya na ano. Androgynous siya sa sa anime and mm-hmm. manga? Hindi, lalaki, lalaki siya Lalaki, lalaki, lalaki siya. Ang alam ko, lalaki, lalaki naman talaga siya. Okay, okay. Uh, may may dahilan ba si Oda noon kung bakit gano'n yung casting? Wala naman sinabi. Mm, wala naman. Siguro sa ano yan, sa kung yung yung nag-audition kasi pinag-acting-acting sila sila lang talaga yung mm. napi. Yeah, yeah. So yung parang pinaka-fit ano. Di si Tom Holland yung pinili for Kobe. o oh, si si po si Chris Pratt. Oh. <laughs> oh, si El Mepo, magaling din yung El Mepo. Ano? Oh, magaling, ah, magaling yung character. Oo. Uh, oh. Kahit Ito, what? eh, kahit manga, anime at ano, nakakaiyamot siya. <laughs> Gugulat siguro yung mga, ano, yung mga live action only sa role ni El Mepo sa anime at sa manga. Sobrang konti lang niya doon. Hmm. Oh, yan. So overall, did you enjoy the live action and would you recommend it to fans of the anime? Ano? Kong and uh, Ninyo. Hmm, okay pa rin. Complementary siya. Mm-hmm. Andun Sa akin, siya. oo. Uh, it is uh, it is allowed to exist. <laughs> hindi katulad yeah. ng mga Dragon Ball Evolution. Oo, oh, oh, hindi <laughs> ko wala, walang nangyaring ganun. Does the live action add anything new? May bago ba dun sa live action na uh, um, wala, wala sa manga and anime? Oo, oh, mer- meron. Si din. ano, si mm, Bogart. Meron din. Pinangalanan si Bogart. Ah, si Bogart. Fan ah, si Bogart. kasi si Bogart sa, ano, eh, sa Twitter fans. Oh. Parang ano sila. Kasi wala siyang pangalan. Niya, ano eh, swordsman daw yun eh. Ewan ko. Wala siyang pangalan sa anime. Maraming ganun sa One Piece eh. Yung mga bihira ipakita na character. Mm. Sa akin naman ano eh, parang gusto ko lang mangyari sa uh, after ng live action, mas ma-curious yung mga tao na basahin yung manga. Kasi, no. ah, sa akin kasi, number oh, one pa rin sa akin yung manga. Work ah, ang hirap sa mga, ano, ano ah, manga. Ang hirap niya i-recommend sa totoo. Ang hirap nga eh. Oh, Ay, eh, lang, okay, sabi ko doon sa mga ano, pandemic, sa mga oh, hindi fan. <laughs> Hindi ko One Piece. oh. Lagi sinasabi sa mga hindi fan, lalo na yung mga ayaw talaga ng One Piece. Try nyo lang at least 100 chapters. Or kung hindi 100 chapters, hanggang hour long. Mahirap eh, 100. <laughs> Grabe ka naman. <laughs> Hindi, basahin lang nila yon. Pag after ng 100 ah. chapters at ayaw pa rin nila, wala na akong magagawa. Pero hindi ako naniniwalang aayawan nila yun. Eh. Kasi talaga mahuhukas sa, talaga sa story yun eh, kapag ano, pag nabasa mo na hanggang doon sa ano. Hanggang kay Arlong siguro. Hanggang kay Arlong na yung arc. After nun, sigurado tuloy-tuloy okay, na yung ano, pagkahan mo eh. Walk to Arlong Park yung unang ano eh, yung crew ko to. Ganun agad eh. Hmm. Pag Arlong Talaga. Park. Parang kasama ka nila. Tsaka maganda rin pala sa One Piece yung ano, yung growth nila as characters. Parang mapaproud ka sa kanila, ito lang sila dati, tapos ngayon ganito uh, sila. Ah. May ganun siyang sense. Parang Naruto. Hindi. <laughs> Hindi, joke lang. Ganun, may ganun din naman. May ganun din naman. Hindi, pa, hindi naman kami ng Naruto. Kasi hindi nang iiwan. Hindi nang iiwan ang character sa One Piece. <laughs> Well, to, oh, oh, yun, ah. yun, yun yung pinakakaiba doon. Kasi sa One Piece, kahit hin- wala screen time, mahanapan ng way na masingita ito ginagawa ng character na yon. Mm. Alam mo yung ano, yung ang tawag dito, yung pambungad na cover ng bawat chapter. May may hiwalay ah. siyang storya na kinakwento. So bukod dun sa ongoing na chapter, may side story siya na canon pa rin. So walang nga, na yun, ah, yun. na character. Yun yung maganda sa One Piece nga, eh, gano'n. Kasi magugulat ka na lang, matutuloy na yung kwento ng mga oh. yung mga ganong side stories pagdating na sa ganitong chapter. Mm, Ay, kasi hindi ka basta-basta naglalabas ng character out of nowhere. Hmm. Kumbaga may build up na bago siya lumabas. Mm. To be clear, wala din akong alam sa Naruto. Ah. Tumihirit ako <laughs> pag that's narinig ko ngayon. Tayo, tayo. <laughs> <laughs> Yan, sabi ni Charles, Kobe's training was told on chapter cover. So, doon lang pinapakita yung mga training ni ah, Kobe. Ah, okay. Pero kasi ano, eh, yung, yung ngayon kasi binibuild up siya ano eh, parang equal na siya ni eh, ano, Luffy. Oh, parang mga, mga ganun eh. Mm. Gusto Maging niya, admiral nga daw te, eh. Fleet, ad, fleet admiral. Baka gusto na nga nilang ipakita kaagad yung ano, yung eh, relationship ni Garp sa ni ano Kobe. Kasi may pinaplano sila. Okay sa True. ano sa mga next seasons. Ayun. Kayo ba pinapanood nyo ba yung ano Boruto? Ako tinigil ko na sa Shippuden eh. Hanggang doon lang ako tas wala Hindi na. Hindi ako eh. magsasayang ng oras doon, Mel. Hmm. <laughs> Hindi ako nanonood ng Naruto. I know nothing about Naruto. I won't even watch. 24 Naruto. hours a day, 8 hours ka matutulog, tas manonood ka pa ng Boruto. Ano ba yun? Nagawa mo sa oras. <laughs> o parang yung ano, yung Dragon Ball, hindi na natapos-tapos, naging ano na eh. Yeah. <laughs> hanggang kay ano lang ako, hanggang kay uh, Majin Buu tapos wala na. Yung GT pinanood ko rin yung GT. Eh. Ah. Uh, Okay din yung GT. Yung ano kasi. Oo, oh, eh, hindi ko maano yung, yung hate sa GT. Okay naman yung GT sa akin. Uh, Gran Turismo, di ba? Yung sinasabi ano. natin. Gran Turismo. Yung GT. Yung, yung Naruto, yung Naruto parang masyadong ano eh yung pangit lang yung term. Eh. Parang ginagatasan yung mismong ay ng Naruto. <laughs> Para magkaroon ng iba pang mga kwento. O, ah, yung IP. Lalo na yung ano, may binabasa akong manga ngayon na tinigil ko na rin. Yung si Sasuke nakikipaglaban na sa mga dinosaur. Oo nga, yeah. Nakita <laughs> ko ko na. Sabi, ba't ganito? Bakit natatalo si Sasuke ng isang raptor? <laughs> Sobrang lakas ni Sasuke. Talo lang siya ng isang raptor. Hindi, iba, uh, ano na ano eh. Iba, iba na yung energy nung Boruto eh. Yung Naruto oh, may ano pa rin, shonen pa rin eh. Itong Boruto parang gusto maging seinen. Yung mukha ni Boruto laging edgy. Oo nga eh, masyadong ng pang R18 eh. <laughs> parang isang mukha lang sila lahat. Hmm yan? Ba't nga pa may lightsabers, dinosaurs, at aliens na ngayon sa Boruto? Yeah, yatang malalaman. hindi natin, ano, hindi. No. Ano? Pag yung One Piece na gano, tumigil, tapos naglabas ng Two Piece, tapos ganyan din ginawa. Ayaw ko <laughs> One Piece Shippo din. Ano yung maganda niya, pag natapos yung One Piece, marami siyang story na pwede pa ikwento yung mga... Oh, bawat character. Yung um, panahon nila, Garp, yung mga ganun. Sobrang... Yung mga sobrang, prequel, pwedeng gawa ng prequel yun eh. Um, sobrang dami ng ano eh, storyline sa One Piece eh, na yun mag- madi-discover ni Doc yan kapag binasa na niya yung ano yung <laughs> manga. Medyo mahaba-habang basahan pero may enjoy niya yun, Doc. Uh, worth it yan. Worth it yan, worth it. Worth it, worth it yan. At least yun, I think, I think yun yung purpose nung live action eh. Para sa mga katulad ni ni Doc Carlo na hindi mm-hmm. sobrang nai, nakakapag-intimidate kaya yung sobrang tagal na tapos hanggang ngayon continuing. That's true. Pa. Oh, kaya kaya never ako nag One Piece na anime kasi ang dami. Napakalayo. <laughs> so, na-overwhelm ako eh. Oo. So parang, ah, hindi ko nasisimulan ganyan. Um, for the same reason, although may na-correct na sa akin, but for the same reason, kaya di rin ako nanonood ng Gundam kasi ang dami. Uh, mm. but may, na- may na-correct naman sa akin na, oh, actually each uh, parang series is it's, it's its own thing naman. Parang But, ano uh, ano yung Jojo din, 'di ba? Parang by parts para mas madali ma makapaintindihan. Mm. Ayun, tama nga yun. Okama Way. Yes, and then yung ano, yung ano, yung take ni Oda sa mga Okama, 'di ba? Ano siya, eh, yung acceptance despite yung mga differences, yung, yung mga Ah, uh, okay. Mm. Eh, kaya ironic kasi 'di ba may discussion din ngayon bakit daw na Netflix yung ibang character but Black Bigla si ano, yung mga ganyan. Oo. Eh, ito yung turo ng One Piece is, ayun nga, acceptance. Mm-hmm. Mm. Pero wala na yan, naging trend na yan sa ano yung mga western shows na gawin. Oo, tsaka kung may approval naman ni Oda eh, di ba? Wala na, hindi na, wala, hindi na natin matatanggal yan na minsan nagiging ganun talaga. Kasi halimbawa sa oh, wait, Logico, so, eh, Oh, may mga characters na black na hindi black and, uh, and, uh, ah okay okay uh, oh. uh, wala, pero it seemed natural to me uh, uh parang oh, okay naman siguro yung ano lang pinaka ano ko doon yung kay Nojiko di ba ginawa hmm. siyang ah, black Nojiko. pero for hmm. some reason yung accent niya iba kay Nami English. kahit na pareho sila ng ano kinalakihan Oo oh, nga, no? Hmm. ano kasi mga, mga nanonood eh. Para si Noji ko kasi isa sa mga childhood crush ng mga ano, eh, noong time na kasikat oh. nung... <laughs> Pero tapos di ba kasi yun, sa anime, tan siya, tapos white yung lips niya. Parang ano naman siya, parang black naman si Noji ko sadya sa anime. Oh, hindi hindi okay. hindi, hindi, hindi kasi ganoon ano. Gagawin black sa ano sa arc na yun si Noji ko eh. Parang ewan, yung ewan ko. Elmer tuloy, parang nag Angelina Jolie, no? <laughs> Dapat si BNC ang gumanap eh. <laughs> may may favorite character ka ba doon? Yeah, dun sa si, di ba si Shanks na acknowledge na Ginger pala. Oh, Ginger. ano <laughs> yun, Mel? Sorry. May favorite character ka doon sa live action so pinanood mong season 1. well, Uh, si Zorro, actually. Si Zorro? Ang favorite. <laughs> Pogi, Pakenyu, Pogi. Pogi. Like Pogi. But uh, talaga sa akin yung swordsman na character. Pero yung nga, feeling ko dapat older siya. Mga ano siya, manly man uh, talaga. Yung mga boys talaga, Zoro talaga. <laughs> Nakaka-intimidate masyado eh. Ah, ano, Masyadong pogi. Oo. Sabi ni Hamji, I wonder if they will cast Robin as black. Robin. Russian si Robin eh. Sabi ni Oda, ah, Russian uh, eh. May may hmm. ano eh, may character na Robin sa One Piece. Pero wala pa siya sa ah. live action do. Ah, okay. Basta okay. nakuha nila ilong ni Robin yung ganun. Nakita niyo oh, yung mga oh, meme, kamukha daw ni Catherine Bernardo si Zoro. <laughs> Oo oh, eh. Maganda si Makenyo. <laughs> kamukha nga. <laughs> Oo. Oh. May pelikula si ano eh, si Katrina yung ano yung boy, boy may, cl- may claim book niya. Tapos next so mag- Skypea pa eh, no? Magsa-Skypea pa. Kung hindi si Eminem, si NL. ako ko. Ano. Chris Pratt. Oh. Chris Pratt pa. <laughs> Meron akong theory na eh. Kaya siguro Luffy yung pangalan ni Luffy kasi Goofy. Baka kay Goofy galing, di ba? Goofy, Luffy. Ito ano yun, may ano, pirate term din yung Luffy eh. Luffy. Pinabasa ko. anong, anong, anong ibig sabihin ng Luffy? Google mo lang. Na-google ko lang din eh. <laughs> Goofy. Meaning. Eh, Wait, yung, lahat yan may ano Yung Monkey D. Yung Monkey D. Bakit bakit di siya tinatawag na Monkey? Bakit Luffy? Last name ata niya yung Monkey. Yep, eh. so, ah, ganun ba? Si Garp. Monkey, si Garp din siya eh. Yung ah, aso yung ama niya. Oh, really? Oh, ah, Pangalan wow. niya bakit may D. Ah, okay, okay. Yung Will of D, hindi pa na ano. And Huwag yung si Do Carlo. Eh, Nakaw. ang hirap eh. Well, alam ko naman na. Ang hirap, eh. ang hirap. Nabibita, ma, ano, eh, madudulas talaga eh. Hmm. <laughs> Ikaw ba may lagasaan ka? Tapos na sa live action. Hindi, hindi. Sa manga, anime. Updated ako dun sa manga. Yung anime hindi oh, ko pinapanood. Eh? Sa manga, updated ka? Oo. Oh. Grabe ah. Kaya nga hindi ko masyadong pinapanood yung anime kasi parang binabasa ko naman na to sa manga. Bakit ko oh, pa papanoorin? Galing, no? Sipin mo, oh, hindi, kaya, ganun din ako eh. Tayo sumusunod. Hmm. Tapos tayo mga komikero, alam natin gaano kahirap mag-retain ng attention ng <laughs> mga reader. Okay. Tapos yung, tayo, nagpapala tayo 100 volumes to One Piece. Nandun pa rin tayo. Yung kapatid ko, ang ginagawa niya, ma-anime lang siya, hindi siya nagbabasa. Hmm. hmm. Si dito nga sa atin sa indie, parang volume 2 pa lang, ang hirap na. Volume 3, ang hirap ibenta. 100 ano, volumes. Monkey yung apelido. <laughs> Kaya ngayong hahanga ka kay Ode eh, kasi 1,090 chapters na. Hindi pa rin tumitigil. Maganda ba eh, yung mga comics na nagawa ko, <laughs> wala na ako natapos na series. 1,000 mahigit na pero One Piece naman, dapat isa lang yun. Hindi, ah, <laughs> may incentivized din kasi siya eh. Bukod sa bayad siya. Tapos, yun talaga sobrang passionate niya eh. Yung nakikita mo, interested pa rin siya gawin yung manga niya. Eh, And daming manga na ano, 'di ba, na uh, nawawala ng interest yung author, nagsasawa, mga ganun. Ayun, yeah. alien na talaga. Ayan. So in, ano naman tayo, uh, mag magano na tayo, mag uh, ang tawag dito, mag-end na tayo kasi medyo mahaba. so <laughs> eh. overall, nagustuhan naman natin lahat. Ako, okay naman ako dun sa live action eh, na mm-hmm. nagustuhan ko naman. Kahit naman yung mga medyo pinago sila, naiintindihan ko naman na hindi talaga siya magta-translate ng ano ng 100% sa live action. So kayo ba ano yung so overall mare-recommend niyo ba siya sa ano mga mga fans at hindi fans ng One Piece? Mm, basta magtutuloy sila sa ano, manga tsaka anime. <laughs> Tingin ko naman pag napit eh, welcome nila. to the fandom na lang. Yun na lang. Oh, si Doc. Ah, yes, true, true. Thank you. Mm-hmm. Thank you. Na-welcome ako. <laughs> Tsaka, di ko naman na-feel na may nabago eh. So, mm-hmm. Huwag eh, natin na gatekeep all... yung One Piece. Huwag natin na gatekeep. <laughs> yeah. Maganda Paano naman. Siya, eh, may re-recommend ko talaga siya. Kaya lang, siguro hindi siya para talaga sa mga sobrang bata. Kasi dapat plano namin panoorin siya kasama yung mga anak namin. Oo, eh, Parang hindi, pa, eh. hindi pala siya, ano. yung sinasabi ko lagi eh. <laughs> sa mga kaibigan ko na may anak eh. Mga ko na may anak ko, pa, pa, ano, orin mo, ganda uh, one piece yan. Ah. Para makuha nila yung values. <laughs> yung pala medyo, medyo, medyo gory pala yung, ano, yung live action. Kaya sabi ko, ay, mm. hindi pala, ano, sa mga bata. Pero overall, talagang, ano, Maganda sa Jaya. Ano yung ano, manga. Parang sa manga, first chapter, may binaril agad yung ano eh. Si, yung ano ni Shanks. Oh, si Lakiru. Si Lakiru. Oo, binaril sa ulo agad eh. <laughs> Pero yung ano, yung panganay. Yung panganay kong anak, 8 years old siya, sobrang hook na siya sa pagbabasa ng manga. Kaya, ano, ah, hinahayaan ko na siya sa'yo. Kasi, Oh. Kaya kung bahala, bahala ka nang intindihin yung medyo violent part niya. meron ka ba manga? Medyo. Manga na hmm? volumes, meron ka? Meron, pero hanggang chapter 10 pa lang. Tapos medyo bungi-bungi na eh. Hindi ko na natuloy yung pag-collect. So paulit-ulit lang niya binabasa. Na-enjoy naman niya. Sa app, yun na lang. Isa app. Mura lang din yung sa app eh. Available na lahat ng ano, uh, chapters. Ayun, doon nakasubscribe ako sa, yung sabi ko nga, medyo legal na yung ano ko ngayon pagbabasa compared before oh, na pirata ako. <laughs> pero ako nun, eh. pero binabasa ko pa rin sa illegal kasi alam mo yung two days difference, hindi ko matiis. Oo oh, nga. <laughs> sobrang tagal, sobrang tagal ng update sa ano sa uh, <laughs> legal na ano site. Sobrang tagal, two days lang. Hmm. Pero hindi ko kumenta eh. Live action was dark. The manga was for young children and teens. Yun yung sa Shonen Jump eh, sa Japan. Dark din naman yeah, yung manga, yeah. pero... Oh. Ayun. So, thank you everyone sa mga nanonood. Uh, magano na tayo. Doc Carlo, uh, invite us sa mga pages mo, yung mga ano, saan ka pwedeng i-follow, mga ah, social. Uh, uh, hello. Um, mahanap mo ka sa sa Twitter or kung ano ba kung ano man tawag sa Twitter ngayon. <laughs> as at Carlos Comics. Uh, tsaka sa Instagram and Facebook. Uh, yung streaming ko ng video games and other things nasa at Carlos Comics Play sa Facebook tsaka sa twitch.tv slash Kalos Comics. Doon din yung live streaming ko ng comics, paggawa ng comics. And um, mahanap mo ako sa upcoming comic convention someday. Oh. Yun lang. <laughs> Mag-announce naman yan si Doc kapag may mga pupuntahan yeah. siyang events. So, oh. Yan, ikaw naman ninyo, uh, matagal ka nang wala sa comics community, balik ka na. Anong, anong niluluto okay. mo comics? Uh, comics sa ngayon, puro ideas pa lang eh, puro storyboards, mm-hmm. pero hindi pa na pa, hindi pa nasisimulang gawin. Pero more on ano talaga ako yun, eh, children's books. Yun yung, yun yung aking bread and butter eh, <laughs> para makakain yung pamilya ko. Ayan, Ay, uh, mo, sa, sa, ninyo, makikita? Uh, sa Instagram, uh, Ninyo Balita Illustration. Huwag niya na akong i-add sa Facebook po. Kalokohan lang pinupost ko doon. <laughs> ano nyo lang ako sa, ano, sa Instagram. Nandun yung mga drawings. Sa Instagram ka pinaka-active talaga, no? Meron ka rin uh, Facebook? Sa post, uh, ah, may Facebook page ako pero nakalink lang din naman siya sa Instagram. Kaya kung ano yung pinopost ko sa mm. Instagram, yun lang din yun. Ayan, no? si Kong naman, isang ka makikita Kong. Oh, yung lang, Facebook promote, lang. Huwag na, huwag na, Facebook lang tayo. comics. Wala, wala. Ito, ito, ginadrawing ko kanina. Eh, kita ba? Hindi, nakikita ko yung background. Eh. Oh, off mo muna yung ano, yung okay, virtual okay. background. Off mo muna yung virtual. Hindi, okay na, okay na, wag na. Baka ma-spoil, baka may ano yan. Eh. Ayun, yan. Wow. Wow, sipag. Oh. Anong title niyan, Kong? Ano, Anong title niyan nung ginagawa niyong web Secret, secret. Mahaba One Piece. title eh. One Piece yan. Nagbago na yung si Kong eh. Hindi na yung kilala kong Kong. Iba yung ano kilala ko eh. Ano ba yung, yung... kilala mong Kong? <laughs> hindi <laughs> nagdo-drawing. hindi na ako nag Hindi na, hindi na storyboard. Ngayon, wala kang tigil sa pagdodrawing. Nababaguhan ako sa'yo. Oo, oh, eh. ay, ba't nagsisiyang ko ng pinasok ko to eh. Dapat, <laughs> dapat nagbenta na lang ako ng kung ano eh. Mm-hmm. Ayan. Sa- salamat sa mga nanood. Amji Labo, ah, sabi niya ako na bahala kay Oda Sensei dito. nasa Japan kasi si ano, ni eh, Amji. Galing din niya siya sa ano, sa comics dito sa Philippines. Ayan. Okay, at ako follow niyo ako at Mukatman at Parekoy's Comics. Yan. Thank you everyone sa mga nanood. Thank you Doc, thank you Ninyo, thank you Kong. See you sa next episode ng um, ano, Indie Comics Podcast. Thanks guys.